praksa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Možete li pojasniti kako se ženio i kako je ashabe učio da se ženi? Mi koji nemamo dunjaluk, teško je da se oženimo. Selam. Aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sallam Muhammed. Ono što u predajem hadijskim stoji upravo da od onoga što je od sunneta poslanika ali selam i ono što je pohvalno da brak i svadba ne bude znači opterećeno tim kao što je danas svakati vrijeme puno troška, puno nečega i mnogo što šta što često bude prije nego što bude iman i vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala od šartova imana kako <clears throat> braka jeste upravo al iman da tražimo osobu koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeruje u Allaha i onaj svijet. Kad budemo to čvrsto imali u svom srcu i tragali za takvom osobom, onda će Allah subhanahu wa ta'ala druge okolnosti olakšati. Zato stavlja bilo šta prije imana je upravo absurdno i takav brak dovodi sam sebe u pitanje i neće uspjeti jer nije u pokornosti Allahu subhanahu Ako stavimo iman ispred, onda Allah subhanahu wa ta'ala će nam inša Allah olakšati da na, u tom životu nađemo ono što drugo, sve drugo što nam treba.